Celia Torrá, estis argentina violonisto, concert pianisto, instruisto, dirigento de orquestro y cae y cae componistino. Si estis nasquita en Concepción del Uruguay, provincio Entre Ríos. Si cantis canzonoin cun rimarkinda exprinca Pablo, quiam si estis apenas utrillara, Do, en la sequa iaro, schia patro comensit doni al schi violon leccionoi. En bonaero, schi studis cum la plei el starei muzikistoi, tiel che schiai progresoi estis premiitai, quiam, jesiai 23 iaroi, schi aciris stipendion, quiu permesis al schi voyagi al Europo por daurigi sian musican trainadon. Venquinte la comenza in problemoin pro la antau qui quiui motivigis sian condicion kiel virino, cae sian latinamerican originon, si successis pli firmigi sian studoin unue en Bruselo cae poste en Hungario la unua mondo milito devigi sin resti en Europa. Si povis reveni al sia lando nur pos nau iaroi de foresto. Celia Torra presentis quelcain violon concertoin, sed pos quelcai monatoi si revenis al Europa por completigi sien tudoin pri musica componado. Tiam, paralleli al siei studoi, si concertis en mal samai francai, svisai ca germanai urboi, ricevante laudoin de la publico cae specialigintai criticistoi. Reveninte al Argentino, si faris con set in al malsamai regionoi norde de la lando, servante la disvastigan mission confiditan de la nazia registaro. Pos quelca iaroi, si agado qui el concertisto, malpliigis, cae si comensis dedicis sin pli plene al instruado, dirigentado cae componado. Si fondis choran cae sinfonian instituzioin, pere de cili si donis pli ol ducent concertoin, cili igis sin et septan dirigenton. Pere de tiu ocupo, Celia Torra disvolvis ancau pedagogian cae socian laboron, antau cio por gvidi cae ebligi la profesiigon de virinoi en tempo quiam estis malfacile por ili aliri sinfoniaen au operaen orchestroin. Multae autoroi consentas che Celia Torra estis la unua profecia componistino de nazia musico de scriva tradizio qui el componistino si verkis en multa genroi ca stiloi aligiante al nasiisma estetico. Si havis specialan preferon al vocei genroi, soludai cantadoi, cun acompano au corus componajoi. En tiu productado de circa quardec pezoi, regas romanticae vergoi. Ancau, Celia Torra combini sian componan agadon cun sia instruista emo. Si vercis grandan nombron ta infanai vercoi sub la convinco che sentemo cae bellezzo devas esti parto de la homo e de la plei tenera infanaggio. Si estis music instruisto dom multa iaroi ce la infan giardeno Mitre en la urbo Bonaero cae dirigentis la unuan laboristan coruson en Argentino ce la fabrico Philip cium si estris gis sia morto. Crom la antaguae componajoi si verkis du sinfonia in vergoin. Si eniris en tiu ci campo de componado sem precedensoi en sia productado, provante sian sion cae donante ar Argentina musica corpuso uno la plei bonai sonatoi di gia tipo en la nasia repertuaro. Rapsodia enterriana – esta sia unua sinfonia laboro de forta romantica naturo. Gi estis premiita fare de la orchestra de instruistoi cae premierita sub la bastono de la componistino en uno alla concertoi de la instituzio. Poste, si creis la incaan suiton, pezzo por quiu si estas nazie agnoscita. Gi estas verco de indigena inspiro, quiun si estris cet concerto de la virina sinfonia Assozio. Sed Celia Torra, aciris grandan reconon quiam estis electita por dirigenti uno la plei prestigiai orchestroi de Argentino ludante fragmentoin de xia incaa suito sul lezzeneio de la Teatro Colón. Finante la unuan duonon de la du decayarcento, seria Torra icis la unua virino quiu supreniris la podion en tiu ci prestigia teatro.